Govorili smo o izlasku duše iz tijela, o povratku duše u tijelo, o kaburskom stisku i tami, o kaburskom iskušenju, zatim o uživanjima i patnjama u kaboru, zatim o samom smaku svijeta, prvom puhanju u rok, zatim o proživljenju, to je drugo puhanje u rog. Osmi događaj ili osma hiretska stanica je okupljanje stvorenja na ovoj zemlji. Al-Hašr. Uzvišeni Allah Đelešanovu je obećao da će sva stvorenja koja su živjela na ovoj zemlji ponovo proživjeti i koje od stvorenja je imao slobodnu volju, slobodu izbora da li će raditi dobro ili zlo, bit će pozvan na odgovornost. Poslanik sallallahu alaihi ve je kazao jedno od mojih imena je Hašir. U prevodu na našem jeziku znači poslanik nakon kojeg se dešava okupljanje stvorenja. To jest nakon dolaska našeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem nema više objave, nema više vjerovjesnika, nema više vjerovjesništva, nema apsolutno ništa više što se tiče objave. I nakon našeg poslanika sallallahu nastupa sudnji dan i nastupa to veliko, veliko okupljanje. Prije govora o samom tom događaju šta će biti na njemu. Trebate znati jedno, jedno vrlo važno pitanje. Vjerski tekstovi, ajati i hadisi, govore o tri vrste okupljanja stvorenja na sudnjem danu. I ne treba miješati te tekstove. Govori se o tri različita događaja. Prvi tekstovi su oni koji govore o predznaku, velikom predznaku sudnjeg dana, da će vatra izaći u Jemenu, okupljati ljude u Šamu i da će u Šamu biti okupljani ljudi. To je prije sudnjeg dana. To nema veze sa ovim okupljanjem o kojem govorimo ovdje. Druga vrsta okupljanja stvorenja bit će upravo ovo o čemu govorimo. Nakon proživljenja, nakon drugog puhanja u rog, okupljanje na ovoj zemlji. Na ovoj na kojoj živimo sad. I treća vrsta okupljanja o kojima vjerski tekstovi govore, to je okupljanje kad ljudi već prođu obračun i kada se sakupe na drugoj zemlji, ne na ovoj zemlji, i kada krenu svako prema svome odredištu. Tu će ljudi ići na tri načina kod Allaha Đelešanu, a o tome će biti govora kasnije. Što se tiče ovog okupljanja, šta će se dogoditi sa ovom zemljom? Zemlja će se isprazniti. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَحَلَّتْ sve što je unutra, od živih bića, kostiju, ostataka, dobara, zlata, svega što ima u njoj, izbacit će na površinu. I to će sve biti poravnato. Neće na zemlji biti niti uzvisice, niti krivine. Sve će biti ravno. I bit će poput kože kad se štavi. Biće raširena ali će biti dovoljno mjesta samo za čovjeka i za mjesto gdje može stajati. Nakon toga, sunce, koje je bilo izgubilo sjaj, koje je bačeno u džehennem posle tog zagrijavanja još većeg nego što je toplo sada, bit će iznad glava stvorenja najviše što je rečeno da će sunce biti udaljeno od ljudi toga dana, na tom skupu, na tom okupljanju prvom, je koliko jedan, jedna milja. Znači neka to bude kilometar dva, tri. A rečeno je da će biti iznad glava tačno stvorenje. Ni penalj od glava neće biti. Sa svom svojom vrelinom i sa svom svojom žestinom. A stajanje na toj zemlji trajeće samo Allah zna koliko. Nije precizirano u vjerskim tekstovima koliko će trajati nakon što se stvorenja sakupe i nakon što budu u takvom stanju zajedno ljudi, džini, životinje i svi će vidjeti jedni drugi i vidjet će meleke. Čak će vidjeti svoju rodbinu i poznanike sa Dunjaluka. Ali to neće biti prijatno viđenje. Tu će biti bježanje i tu će biti, tu će biti svega. Što se tiče ljudi, dočekat će to okupljanje u tri skupine. Vjernici, koji će dočekati meneci. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا Oni koji budu rekli naš gospodar je Allah, la ilaha illallah. Zatim budu išli pravim putem do smrti. Njima će i dolaziti meleci. I govorit će im, nemojte se bojati, nemojte tugovati. S druge strane, bit će tu oni koji nisu vjerovali. Na njihovim licima bit će tama. Zabilježio ima muslim da će Ibrahim, alaihi salatu wasalam, toga dana vidjeti svoga oca Azara, koji nije htio vjerovati na Dunjavuku. Pa će Azar naći Ibrahima, a na njegovom licu prašina i tama, crnilo. Pa će reći Ibrahime, vjerujem ti danas. Imam spasa. Kao da kaže otac sam ti. A onda će Ibrahim, ali i salatu vasalam, reći gospodaru, obećao se da me nećeš osramotiti na ovom danu, a ima li veće sramote i poniženje od oca koji neće da nije ti vjerovati? pa će mu se reći, o Ibrahime, pogledaj ispod svojih nogu. I onda će vidjeti oca izobličenog u oblik nešto slično hijeni, gdje će ga meleci uzeti i baciti u džene. Hadi se u muslimovom sahiju. Jaume je firru l min ahije, wa ummihi wa abihi, wa sahibetihi wa benihi. To je dan kada će čovjek bježati od svoga brata. Od majke, oca, od žene i sinova. Zašto su poredani ovako? Zašto su poredani ovim redoslijedom? Zato što čovjek kad ima problem, recimo ako je bilo koje prirode, najprije je serbez i slobodan traži pomoć od svog rođenog brata. Pa ako ne nađe, onda obično svi idemo mami od majke da traži pomoć. Zato je ona stavljena druga. A ako baš ne može, onda čovjek ide ocu. I to je samom čovjeku teško da oca tražiti pomoć. I to je neka zadnja distanca. A ako ne nađe ni tu, onda tek ide ženi, pa djeci. To je poredano po teškoći, koliko je čovjeku teško tražiti pomoć tih vrsta ljudi. od toga dana bježi od svih. Kažu učenjaci, zašto bježanje? Jer će se bojati da nije kakvo pravo zakino prema njima, da neće ga potraživati za nešto i drugo, da neće tražiti kakvo dobro djelo od njega. Pa da ne bi došao u situaciju da to dođe, on će bježati. Pa i kad ga nađu, kazat će Danas sam ja preći za to dobro djelo nego. I tu je greška onih koji svako dobro djelo koje rade kaže za mog umrlog ovog, za mog umrlog onog, za mog ovog ako, ako da njemu ništa ne treba, ni jedno dobro djelo. Poslanik sam ali ne ne je propisao i to je sunnet da se dobra djela rade za sebe, a za umrle da se uči dole. I to je najkorisnije i za umrlog, a i za onoga koji radi dobra djela. Ako bi čovjek nekad to uradio rijetko i ponekad nije problem, ali da sve i stalno radi za ovog i za onoga sebe da preskače, to ukazuje da nema prema svome ahiretu i svome spasu. Kako će ljudi preživljavati taj period? Vrućina, tjeskoba, glad, žeđ i plus kazne koje je zaslužio kakvu kaznu. Opisao je Allah poslanik Salomano, alejhi da će toga dana silnici koji su se oholili biti proživljeni na tom mačelu u svojim oblicima veličine mrava čovjek veličine mrava sa svih strana okružen poniženjem, kaže poslanik Salovako Nimca. Hadisu Buhari i Muslim. To je proživljenje silnika i oholnika koji su se oholili. Proživljenje onih koji su prosili i tražili od ljudi novac, a nije im bilo potrebno. Bilježi Imam Buhari da je poslanik sallallahu alejhi ve kazao da će doći na sudnji dan čovjek koji je prosio i tražio od ljudi, a nije bio potreban, neće na licu imati komada mesa. U drugom predanju svojim noktima koji će biti od čelika, grebaće će meso sa lica. Kažu učenjaci i među njima imam Hatabi, komentator Buharijevog Sahira, zašto je kažnjen na ovaj način? Zato što je ponizio svoje lice pred ljudima bez potrebe kažnjen je tako da neće imati komada mesa na hiretu zbog istog razloga. Kako će biti proživljen onaj ko nije dao zakat? Kaže poslanik sallallahu alejhi svaki onaj koji je imao ovce, a nije dao zakat na njih, doće sa tim ovcama noseći ih na ramenu. Najteže što mogu biti a one će vikati i puštati glasove da svi vide njegov teret i njegovu sramotu zašto nije dao zekat. Ako isto tako nije dao za dene i tako dalje, a što se tiče zlata, srebra i novca. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svo to zlato, srebro i novac bit će napravljeno ploče užarene u džehennemu, pa će mu se po bokovima naprijed i nazad biti kažnjena sa tim pločama, sa tim zlatom. A onaj koji je krao iz javnog imetka, iz ratnog plina, javni imetak podrazumijeva budžete raznih vrsta, humanitarne i sve druge, kaže poslanik Salomano, kogod bude krao iz javnog imetka na taj način, iz ratnog plina, to što je ukrao donijeće na sudnji dan pod teretom i doživjet će i sramotu i teret toga što je ukrao iz tih javnih budžeta. Isto tako, Allah Đelešanu će vjernike tog dana sačuvati kao što ih je čuvao na Dunjaluku, kao što će ih čuvati i na drugim mjestima. Što se tiče vjernika, oni će doći i biti uz meleke, koji će ih sa mjesta gdje postoje opasnosti i ružne stvari i bit će obilježeni svjetlom. Kako će ih meleci prepoznati? Svjetlom od abdesta. Gdje god je dodirivao abdest, tu će biti svjetlo. Hadis u vezi s tim zabilježen u Buhari i u a poslanik sallallahu alaihi ve sellem je kazao sedam grupa ljudi Allah će skloniti u hladovinu svoga arša kada drugog hlada neće biti. Jer nebo će biti uklonjeno. O ide se malo kušitot. Kada nebo bude sklonjeno, samo arš iznad. A u hladovinu će ići kome Allah odobri. Poslušajte koji su za hladovine toga dana pravedan vladar. Mlad mladić i djevojka koji su odrasli u pokornosti Allahu, mladić i djevojka koji su odrasli u pokornosti Allahu, oni će biti od tih skupina. Čovjek čije je srce vezano za džamiju, dva čovjeka koji su se voljeli u ime Allaha, ne iz interesa, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali. Kaže Imam Nevevi, na toj ljubavi se rastali, to znači da je jedan od njih umro, a ostali su da se vole i poštuju. Ili je otputovo i selio se iz tog mjesta, ali je ostala bratska ljubav među njima. Čovjek koga je ugledna i bogata žena pozvala na blud, a on je rekao ja se bojim Allaha. Zatim čovjek koji je dao sadaku tako tajno da ne zna njegova ljevica šta je odvijelila desnica. Zatim čovjek koji Allaha se u samoći i onda pusti suzu zbog toga. I još je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo osmu skupinu u drugom hadisu, a to je čovjek koji je pozajmio nekom novac a onda mu oprosti dio duga ili cijeli dug. I tako mu je poslanik sallallahu alejhi ve obećao hladovinu toga dana. Nakon svih tih događaja koji će trajati jako, jako dugo i ljudi više neće moći izdržati, tražit će rješenje neko, samo da počne presuda, nije važno gdje će, hoće li u džene, džene, nevažno, ne mogu više to da izdrže. Ići će od poslanika do poslanika da traži šefat za uzimanje, da počne presuda. I onda počinje presuda. Ali prije toga dolazi jedna velika promjena. je Na dan kad se zamijene zemlja drugom zemljom i nebesa. Zamjena zemlje. Ova zemlja koju smo bili do tada i živjeli do sada bit će uklonjena, a u Buharijevom se spominje da će biti pretvorena u svjež hljeb, koji će biti kao dat, hrana i poklon dženetlijama. A nova zemlja, na kojoj nikada ni jedan grijeh nije učinjen, bijela poput brašna, neki, ga, neki je opisuju kao bijelo srebro, na njoj će doći sva stvorenja ponovo. I bit će i svi okupljeni i čekat će se da počne presuda. Molim uzvišenog Lešanu da te događaje budemo od onih koji će biti pošteđeni, koji će biti sačuvani i koji će biti sklonjeni u hladovinu kada druge hladovine neće biti. li kao i radar